Moi, je lance un appel à un rassemblement. de toutes les forces de gauche, de toutes Ezkerreko indar guztiak biltzeko deia luzatzen dut, indar aurrerakoi eta humanistenak. Lan egiten duen diputatu baten alde, nik dosierrainitz baititut besapean. Zer daki, lazerrek bastidako dosierretaz, euh, bokaleko dosierretaz, presoen euh, egoeraz, zer daki? Ez sekulan interesatu, bada amasei urte autetxi dela. Madame Lasser, jamais l'a vu le Ikusi dugu apirilaren 8 data garrantzitsua izan da Euskal Herriarentzat, ni ainitz markatu nau. Milaka pertsona ziren karrikan, hain zuzen Euskal Elkargoaren egoitzaren justu ondoan. Nuntzen bera eta lurraldetik urrunden norbait hautatuko dugu. on va élire quelqu'un qui est comme